وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذني الله وإياكم من عذاب النار عباد الله أولا أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل ولقد فاز المتقون قال الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقال الله عز وجل إن للمتقين مفازا عباد الله baada ya kumhimidi Allah azza wa jalla na kumtakia mtume wetu Muhammad sala na salam zimfikie tunahusiana kwanza kabisa kumcha Allah azza wa jalla kwa sababu kule kumcha Allah azza wa jalla ndiyo kunayo maslah ya dunia yetu na akhira na ndiyo kunako kufaulu ya dunia na akhira yetu vile vile maudhu yetu ya leo tutaangazia bishara njema watakaopata wale ambao kwamba watashikamana na maneno ya Allah azza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 hiyo kauli wameifasiri masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in miongoni mwao ni Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu aliposomewa aya hii innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu akaifasiri kuwa ni humul ladhina lam yushriku billahi shay'an ni wale ambao kwamba walimwabudu Allah azza wa jalla peke yake ibada yote walimwelekezea Allah azza wa jalla peke yake wala hawakumshirikisha na chochote katika viumbe vyake huyo ni Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu anaeleza maana ya hii vile vile Ali bin Abi Talha عن ابن عباس رضي الله عنهما انا تفسير ايه hii وكسما إن الذين قالوا ربنا الله يعني على أداء فرائضه نقول mtu kutekeleza yale yote ambayo kwamba Allah azza wa jall amefaradhisha juu yake Muislamu kutekeleza kila kitu ambacho kwamba Allah azza wa jall ameweka ni lazima juu yake kutekeleza akiitekeleza basi atakuwa ni min alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu kisha akawa na msimamo katika hiyo vile vile anaitafsiri naam masahaba mwingine anasema ni alladhina akhlasu al'amala lillah wa amilu bi ta'ati llahi ta'ala ala ma shar'a allah lahum ni wale ambao kwamba katika kila ibada ambayo wanaifanya wanaifanya ikhlasan lillahi azza wa jalla wanaifanya kwa kumtakasia Allah azza wa jalla hiyo ibada peke yake baada ya kutakasa wakawa ni wenye kumtii Allah azza wa jal kwa sheria ambayo kwamba Allah azza wa jal alitumiliza mtume wake nayo wakawa namtii Allah azza wa jal kwa namna Allah azza wa jal alivyotuma sheria mtu hafai kumtii Allah azza wa jal kinyume na sheria yake kwa hiyo alladhina qalu rabbuna Allah wale ambao kwamba wamesema kwamba Mola wetu ni Allah thumma istaqamu kisha wakawa na msimamo yani wakawa wanatekeleza ibada ikhlasan lillahi azza wa jal kwa kumtakasia Allah azza wa jal peke yake na wakaifanya wakaifanya hiyo ibada kulingana na sheria ya Allah azza wa jal mtu kama huyo siku ambayo kwamba atafikiwa na mauti siku ambayo kwamba itakuwa ni siku ya yeye kuondoka duniani kurudishwa kwa Allah azza wa jal anatueleza Allah azza wa jal bishara ya kwanza tatanazzalu alaihimul malaika malaika watakuwa ni wenye kushuka kutoka mbinguni kuja kwa yule mtu yani kumchukua moyo wake bishara ya kwanza watamwambia huyu mwanadamu alla takhafu wataambia hao watu ambao kwa walikuwa wanasema rabbuna allah kisha wakawa na istiqama katika hiyo wataambiwa alla takhafu msiwe na hofu ei msiwe na hofu kwa yale ambayo kwamba mumeitanguliza mbele ya Allah azza wa jalla katika ibadat katika maneno mazuri katika matendo mazuri msiwe na hofu juu ya hilo Allah azza wa jalla ameitakabali kwa sababu ilifanywa ikhlasan lillah Allah azza wa jalla amekubali hizo amali zenu yale mliotanguliza yote imekubaliwa na Allah azza wa jalla wala tahzanu wala msiwe na huzuni kwa yale ambayo kwamba mnaacha nyuma ay min malin wa ahlin wa aulad wa dayn msiwe na hofu kwa yale ambayo kwamba mmetanguliza imekubaliwa na nyuma mnaoacha katika watoto zenu katika wake zenu katika mali zenu na katika deni zenu msiwe na hofu tutaiangalia hilo hiyo ni ahadi na bishara wanapewa kwa siku ambayo kama wanaondoshwa duniani hii ni bashara mbili wasaipata alla takhafu wala tahzanu bishara ya tatu wa abshiru biljanna allati kuntum tuadun na muwe na bishara njema nyingine kuwa hiyo janna ambayo kama mlikuwa mnaahidiwa mtakuwa ni wenye kuingia ndani yake hakuna furaha ambayo kama mwanadamu atapata kama siku hiyo ambayo kwamba anakutana na malaika wa Allah azza wa jalla kisha wanampatia bishara njema ya kwanza usiwe na hofu ya pili usiwe na huzuni ya tatu una bishara njema kuwa unakoelekea basi ile janna uliyokuwa umeahidiwa unakuwa ni mwenye kuingia katika hiyo janna kisha Allah azza wa jalla anawaambia wale malaika waendelee kumpatia bishara kwa kumwambia نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون sisi tulikuwa marafiki zenu huko duniani maana yake ni nini sisi tulikuwa ni wenye kuwapatia taufik huko duniani baada kuwa umekosea Allah akakupatia taufik ukamwomba msamaha Allah azza wa jalla huko duniani tulikuwa ni marafiki zenu baada ya kuwa mlikuwa mnapotea njia mkataka msaada kwa Allah Allah azza wa jalla akawaelekeza katika njia ambayo kwamba ni mustaqim mkawapewa tawfik ya kumwabudu Allah azza wa jalla mpaka ikawafikia kifo tulikuwa rafiki zenu fil hayati dunya wa fil akhirah vile vile kule akhirah tutaendelea kuwa marafiki zenu ina maana bishara haitaishia hapo bishara itakuwa mpaka katika giza la kaburi baada kubashiriwa wakati wa kifo itaendelea malaika watakuwa nene kumpatia bishara njema katika dhulma ya qabr katika giza ya kaburi na vile vile siku ambayo kwamba itakuwa ni siku ya kufufuliwa wataendelea kuishi katika starehe kwa sababu bishara inaendelea na vile vile wakati wa hisabu watakuwa na malaika vile vile baada ya hisab wataenda kwenye sirat vile vile malaika watakuwa na wao mpaka watakapoingia katika janna bado malaika watakuwa na wao nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah vile vile akhirah tutaendelea kuwa marafiki zenu walakum fiha ma tashtahi anfusukum ay katika janna mtapata chochote ambacho kwamba nafsi zenu zinatamani mtapata chochote kule janna ambacho nafsi yenu inatamani walakum fiha ma tad'un vile vile mtapata kule janna ambayo kwamba mlikuwa mmeahidiwa yote mtayapata kwa sababu gani kwa sababu mulisema rabbuna allah thumma istaqamu kisha mkawa na msimamo kwa hiyo yote miongoni mwetu ambaye anataka kukuwa na siku nzuri siku ambayo kwamba ataondoshwa duniani aambiwe maneno haya ni sharti baada kauli au na amal baada ya kutamka maneno hayo au na amal na hiyo amal isiwa na shirki hiyo amal iwe ikhlasan lillahi azza wa jal na iwe kulingana na sheria ya Allah azza wa jal aliyokuja nayo mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa wasallam katika sirat malaika walikuwa na wao na vile vile katika janna malaika watasalia kuwa na wao ndio Allah azza wa jal akatuambia wale malaika watakuwa wenye kuingia naam kwa wale watu kupitia milango tofauti tofauti kwa sababu janna iko na milango nyingi malaika watakuwa na wao vile vile peponi wakiingia kwenye milango tofauti tofauti wakiwapongeza kwa ile bidii na juhudi walioifanya huku duniani kwa kuambia salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqba dar salamun alaykum amani iwe juu yenu bima sabartum kwa ile subra mlioifanya huko duniani subra ya kumtii Allah azza wa jal subra ya kujiweka mbali na makatazo ya Allah azza wa jal subra ya kusubiria wakati ambao kwamba Allah azza wa Jalla alitoa aqdar almu'lima alitoa zile qadar ambazo kwamba ni zenye kuumiza nyoyo zenu mkao ni kusubiria kwa sababu ibada inahitaji sabr bila sabr mtu aweze kuinuka wakati wa alfajiri kuja kutekeleza ibada msikitini bila sabr mtu hawezi kuacha kitanda chake wakati ambao kwamba kuna baridi akaja kutekeleza ibada yake ya salatul fajr bila sabr mtu haezi kuacha maasi kwa sababu maasi moyo inavutia lakini mtu akifanya subra na ana uwezo wa kufanya maasi vile vile siku ya kiyama ataambiwa salamun alaikum bima sabartum miongoni mwetu kila mmoja wetu ana mama na baba akona watoto na madugu na vipenzi vingi lakini kunayo katika wakati wa maisha ya huyu mwanadamu Allah azza wa jalla humchukua mama yake kipenzi kuna wakati Allah azza wa jalla anachukua baba yake kipenzi anachukua mara nyingine watoto wake anachukua mara nyingine madada zake na makaka zake mara nyingine anachukua marafiki zake ambao kwamba anawapenda sana lakini mtu akifanya subra wakati kama huo kwa sababu ni kadari ya Allah azza wa jalla na mipango ya Allah azza wa jalla pamoja na kuwa inauma akafanya sabr kwa sababu anajua ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un na albaqa lillahi azza wa jalla wahda akifahamu hiyo anakatia subra siku ya kiyama ataambiwa salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbadar hii ni mwisho ambayo kwamba ni nzuri na hii nyumba ni nzuri kwa hiyo tuwe ni wenye kumwomba Allah azza wa jalla atujalie min alladhina yaquluna rabbuna Allah atujalie tuwe miongoni mwa wale ambao kwamba wanasema kuwa Mola wao mlezi ni Allah Azza wa Jalla peke yake na ibada zote anafaa kufanyiwa Allah Azza wa Jalla peke yake kulingana na sheria alivyotuma naye mtume wake mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam na iwe inatakaswa kwa ajili ya Allah azza wa jalla siku ya kiyama siku ya kuondoka duniani tutapewa bishara hizi tunamwomba Allah azza wa jalla atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana barakallahu li wa lakum bilqur'anil azim ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عن عبد الله بن سفيان الثقفي عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله مرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم أنا تسمولي عبد الله huyu ni moja kati ya masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in ibn ibn Sufyan ath kutoka kwa baba yake anasema anna rajulan kuna mwanamume alimkujia rasul alayhi salatu wasalam akamwambia rasul alayhi salatu wasalam murni bi amrin nielekeze katika jambo ambalo kwamba ipo katika uislamu la asalu anhu ahadan ba'dak jambo ambalo kwamba nikikuuliza wewe sitaweza kuuliza mwingine ama mwingine hatokuja kukuuliza jambo kama hilo la asalu anhu ahadan ba'dak sitauliza mwingine baada ya kukuuliza nielekeze katika jambo nzuri katika Uislamu alayhi salatu wassalam akasema qul amantu billah sema umeamini na Allah azza wa jalla thumma istaqim kisha uwe na msimamo katika hiyo kauli yako Sema umeamini na Allah Azza wa Jal kupitia ulimi wako na ukiri kupitia moyo wako na uwe na msimamo katika hiyo kauli yani utekeleze yale yote ambayo kwamba Allah Azza wa jal amekuelekeza na ujiweke mbali na yale yote ambayo kwamba Allah Azza wa jal amekukataza sahaba kama yule akifata hii wasia hii nasiha qayima kutoka kwa rasul alayhi salatu wasalam basi atakuwa ni mwenye kufaulu na sisi vile vile tukiwa ni wenye kufata nasiha hii na hii wasia wa rasul alayhi salatu wassalam basi tutakuwa ni wenye kufaulu siku ambayo kwamba yauma la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah biqalbin salim siku ambayo kwamba haitomfaa mtu mali yake wala watoto wake ila aliyekuja na moyo uliosalimika kutokamana na ushirikina iliyosalimika kutokamana na kibri iliyokuwa na yenye kutekeleza amri ya Allah azza wa jal anaendelea kutueleza Allah azza wa jal naam zawadi watakayokuta hao baada ya kusema nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un akasema nuzulan min ghafurir rahim ni mashukio watakuwa na yenye kushukia na watakuwa ni wageni wazuri watakuwa na wenye kulipwa kwa yale ambayo kama walitekeleza na waliyasema watakuwa katika neema ambayo kwamba haikatiki kwa sababu ya kusema rabbuna Allah na baada ya qaul wakawa na wenye kutekeleza wakawa na istiqama nuzulan watakuwa na mashukio mazuri sana watakuwa na wenye kulipwa thawabu zao watakuwa ni wenye kupewa neema isiyokatika min ghafurir rahim kutoka kwa yule mwenye anasamehea sana rahim mwenye rahma nyingi sana mwenye rahma na mwenye kusamehea ndiyo amewachukua wakawa ni wageni wake leo hii hakuna ambaye kwamba atakaribisha watu hakuna ambaye kwamba anaweza kukaribisha watu katika neema katika mambo mazuri zaidi ya Allah azza wa jalla mwanadamu tu duniani ikikukaribisha atakutengenezea chakula akakuweka katika sehemu nzuri kutoka na mshukuru unafurahia lakini hii ni ya Allah azza wa jalla wageni wa Allah azza wa jalla nuzulan min ghafurir rahim mashukio mazuri tena kwa ghafur ambaye kama anasamehe madhambi ina maana yeyote ambaye kama atakosea Allah azza wa jalla Allah azza wa jalla ni ghafur Rahim, Allah Azza wa Jalla ni mwenye rahma juu ya kila mja wake. Kwa hiyo ukikosea usihofie bali mtubie Allah Azza wa Jalla, muombe Allah Azza wa Jalla msamaha na usirudie hiyo makosa Allah Azza wa Jalla atakusamehea na utakuwa miongoni mwa wageni wake. Tutamalizia ayat katika sura Al-Ahqaf anasema Allah Azza wa Jalla innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون hakika wale ambao kwamba watasema Mola wetu ni Allah kisha wakawa na msimamo katika hiyo kauli fala khawfun alaihim hawatakuwa na hofu yoyote siku ya kifo siku ya kufa kwao siku ya kufufuliwa kwao kukaa katika kaburi yao siku ya hisabu yao siku ya kupita katika sirat hawatakuwa na hofu yoyote wala hum yahzanun wala hawatakuwa na huzuni na chochote ambacho kwamba watawacha duniani ulaika ashabul janna hawa ni watu wa pepo ya Allah azza wa jalla ulaika ashabul jannati khalidina fiha watakuwa kule janna milele na milele jazaan bima kanu ya'malun watapata malipo yao yote kule janna kwa yale yote ambayo kwamba waliyatekeleza tunamwomba Allah azza wa jalla atujalie miongoni mwa wale ambao kwamba wanasema amanna billah kisha wanakuwa na istiqama katika hiyo kauli tunamwomba Allah azza wa jalla atujalie na turuzuku husnul khatima na atupatie taufiq ya kutubia kabla ya kufikiwa na kifo na atujalie urafiki endelee huku duniani mpaka janna نسأله, نسأله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه لقد أثنى الله نبيه في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على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 الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعلنا مقيمين تقيم صلاة من ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي قوموا إلى صلاتكم الله أكبر الله أكبر أشهد